Masz uktarczony. אני אוהב את השיער שלך כשאת מסתפרת, אוהב את הפיהוק שלך כשאת מתעוררת, אוהב גם את הכסף שאת מפזרת, אוהב את הסיפורים שלך כשאת מקצרת, אוהב גם את הגוף שלך כשאת מתפשטת, אוהב את הצעקות שלך כשאת משתלטת, אוהב את הקולות שלך כשאת מתפנקת, הזיכרון שלך כשאת מסתלקת חושב על המגע שלך כשאת מלווה אותי כשאני נדלק את לעולם לא מכבה אותי, תמיד לצידי לא חשוב מה אומרים, בימים החמים, בלילות הקרים חברים באים והולכים, אבל את נשארת אומרת לי הרבה גם כשאת לא מדברת כמו נרקומן בלי מנה, קוץ בלי שושנה לוח בלי שנה, דתי בלי אמונה, את תמיד נאמנה, משהו בן זונה, כמו עליזה מונה, את תמיד בתמונה. די שאת אבל תעזוב את היד, אף אישה טובה אל תעזוב לה את היד אף אחד לא רוצה להישאר לבד אז תיקח אותה, תחזיק אותה חזק ותלמד לומר אוהב אותך אני אלייך נצמד כל העסק של המוזיקה זה זיוף אחד גדול תנו לי אישה, שמש, בירה וקצת ים כחול מיני, ביקיני, מנה פטוצ'יני של פליני ואיזה בר אינטימי אין חיים בלעדייך גם אם את עושה לי את המוות כשהראש לוהט או כשאני מתלבט כשהחיים על הקרשים את לא כמו כל הנשים שמחפשות רק קשישים עם מרשרשים לא אצלנו כי הכל תמיד נשאר בינינו זה לא אשמתנו שמסתכלים עלינו פמלה, אנג'לה, ליסה, רנה You're from around the way אז אני לא מחכה תה או קפה, זה לא משנה אני צמא, תשאלי למה ואני אענה לאהבה שלך כי אני אף פעם לא נח כל הזמן באולפן כי אני ראפר תותח לא מוזנח אלא מוצלח, הכישרון נשפך לתוך השיר הזה כי הפעם הוא רק שלה. תמצא אישה טובה, תעזוב את היד, אף אחד לא רוצה להישאר לבד. אז תיקח אותה, תחזיק אותה חזק ותלמד, לומר אוהב אותך, אני אלייך נצמד. תמצא אישה טובה, תעזוב את היד, אף אחד לא רוצה להישאר לבד. עלייך נצמד אז אולי בשיר הבא אני אדבר על סקס, אבל היום זה על ה... כמו אינקסס, כוסס ציפורניים, מתבוסס במים, מתאמץ כפליים, זורם כמו מים, על המוזיקה כמו וודקה למון ליים, לחיים, יו. לא, it's about that time חותך עניין כמו איזמל, ותיק כמו מלי מל, אלוהים נתן לי מתנה אז אני משתדל להיות הכי טוב במשחק הקשה הזה, לא מסתכל במהלך הזה רק בעיניים וזהו זה ככה זה בחיים היום אתה דון ומחר אתה מתנדף כמו גז אל האוזון לגורלך אתה אדון ביום ראשון ובשני אתה על מתדון או עמוק בתוך ארון אז אל תחלום תחיה כל יום כאילו האחרון אבל תקום בבוקר כאילו הוא הראשון תמיד תשים משהו בצד ואל תפחד תמצא אישה טובה ואל תעזוב לה את היד תעזוב לה את היד, אף אחד לא רוצה להישאר לבד, אז תיקח אותה, תחזיק אותה חזק ותלמד, לומר אוהב אותך, אני אלייך נצמד. תמצא אישה נצמד